hodiau, la dectrian de februaro, professoro Amri Vandl visitis la Esperanto Museon en Vieno. Ni captas la ocason por interviui lin, cae li bonvole acceptis. Vi estas esperantisto kaj sciencisto. Vi estas en la estraro de UEA, estas prezidanto de AISO kaj de SOUSO, Ni gioias che vi pretas pritiu tiu intervjuo. O, oh, dankon. Mi gioias esti ce En momente vi visitas Austrion. Kiel placas al vi Austrio? O, oh, ege placas. mi havas longan contacton kun Austrio pro mia hobio ski, ca iam de multa jaro mi mul ofte, en oftai vintroi venis al Austrio, ca nun mi havas duoblan kialon ĉar ankaŭ mia filo studas en Aŭstrio kaj mi venis viziti lin. Kiajn lingvojn vi scipovas paroli? Do generale ses lingvojn estas la hebrea kaj la angla kaj Esperanton kaj la germanan kiel patrolingvoj kaj ankaŭ la francan kaj la hispanan. Oh, tre bone. Respekton. Vi estas profesoro pri astronomio. Cia maniere ni, ciel simplai homoi, imagu cutiman labortagon de vi? Do, ne estas ciel vi imagas, mi ne usas telescopoen. Ne estas teoria astronomo, au astrofisicisto, pli giuste. Cai mi usas eh, resultoen de aliai observatorioi cae spaz telescopoi, pli mal pli jam prilaboritai de aliai collegoi, por construi nova in in kai mi ai estas nigra truoi kai astrobiologio kio novas en astronomio multega es astronomio estas eble uno el play e rapide crescanta terreno interalie pro la grandae observatorio e existas nun en la spazio Do, antau unu iaro ni audis pri la elsendo de la heredanto de Hubble, eh, che nomigas James Webb Spaz Telescopo, ca gi iam promessas al ni, ca iam liveris resultoen kio estas preternia imago, ne necessas diri che Hubble mem, cio funcciis dum tridec iaroi, ca i daure funccias liveras ege interesse in resultoen, Kai eble oni povas eh, priugi la furoron de astronomio en la quanto de Nobel premio pri fisico. E en la lasta iaro estis eble, non mia memoro, tri au ec quar, nur est astrofisico ca astronomio. Nia tecnica civilizatio intensas doni securan kai komfortan vivon al homoi, sed ci havas Se vi pensas pri detruo de naturo kaj modernaj militoj, kian sorton havos nia teknika civilizacio? Kian sorton havos la tuta homaro? Ja, do tion kompreneble nenio povas antaŭvidi, tio dependos multe de ni. Persone mi optimismo. Mi pensas che la homaro, quancam gi pli cae pli proximigas alla capablo mem detrui la planedon au ec per iu terura milito amas mortigi, fine gi travivos cae la homaro nun trovigas in situatio che estes multe pli bona ol iam ain se oni consideras la danjeroin, la natura in minazzo in nur antau eble pensas quelcae Dekmiloi da iaroi, ani devest trebi la bestoin, kai la manzhon estis sekura, kai la omaro inventis la agricultura por sekurigis ian manzhon. Poste estis plagoi, kai nun ni preska ovenkis kiel montras ni havas tion eh, kapablon fari vakcinoin kai venki tion plagoi. La omaro non estas la granda problemo de la onaro. La omaro estas ke estas tro multaj por planedo. Do neniam en la naturo neniu specio krom homo havas tiom individuo i je kvadrat kilometroj kiel la homaro. Do se tio daŭre kreskos, iam ĝi venos al eble culmino au kiam oni poste falos ciù mem controle che oni faris provis fari in Cinio, au ciù pro catastrofe, Militoi milito e anche o tio. Sed eh, mi pensas che la natura fine trovos equilibron che la omaro povos plu existi dum certe multe jare. Ciù la homaro successos pli usi la spazon, exemple per lifto al spazio, au per depreno de usebla materialo de asteroidoi. Yes, oni multe parola spritio speciale last tempe verkis fakte tradukis longan artikolon por revuo Esperanto pri Artemis la usona programo Revenia la luno kaj oni pensas en la jaro du de kvin oni jam sur lunigos e se du sono la sola anca o barato kai cinio kai ali ailando e pensas iri al aluno, protio ke en la luno trovigias multai materioi kai mineraloi e kiu ne existas au malmulte, multe o tre rare existas sur la terra kai oni povos exploati la luno ciu oni povos same fare per asteroidoi versane yes niam sendis spaz misioin al asteroidoi, via demando estas ciutio iam farigios ekonomie pravigebla. Kai mi pensas che yes, char tiu i rara i kiu nun estas ofte usata in diversa industrio e kil computila industrio e kai energio industrio ili trovigas en asteroido e kai en la luno en pli granda e concentrigio sur la terra shuho maro iam atingos alian sun-sistemon? A denove, mi ne povas es profeti, sed eh, la ola nun astato vershaine ne, char la energio kai la tempo bezonata por atingi alian sun-sistemon, la plei proksima sun-sistemo alania estas kvar lumiaroi. Do tio eble ne havas multan signifon al eh, eble kiel exemplo se ni usos la plei rapidan spaz veturilon kio ni faris gis nun, por atingi Alfa Centauron, la plei proximan sun sistemon, gi besonos dec miloi da jaroi. Tio certe ne estas reala, eble la umaro ne plu existos, kiam tiu spaz misio atingos. Tamen estas planoi nun, oni diras iom realismai planoi, por acceli obiecto in al rapidezzo proxima al rapidezzo de lumo e exemple estas tio in iniziato de Yuri Milner estas russa milionulo kiu kun sciencistoi proponis tio in proiecton kiu akcelos ege nano spatshipo do esas esbles spats eh, probilo en la grandezza de postmarco tre malpesa. Se gi estos pushita per tre forta la sero de la tero, al rapidezzo de il quinono del rapidezzo de lumo, ca in tio rapidezzo dum du de chiaro e gi alfa centauran, ca povos foti ca i resendi bildon de gi. Se certe ne povos sendi homo in astronauta